hy soos die joodmoordig en koningin Esther dit bepaal het. Hulle moes dit net so getrou en naukeerig nakom soos hulle met die vastdaan en rouwtuie gemaakt het. Esther's voorschriften oor die Pyramfeest is toe in een boek meer geskryf.